Doamne, ai murit pe cruce, de păcate ne-ai iertat și cu mare îndurare pe noi ne-ai răscumpărat și cu mare îndurare pe noi ne-ai răscumpărat.